Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu rauduh anta babullah Ya Allah ya Rasulullah anta sahibul raudhah anta babullah anta sahibul Quran anta sayyidul anam anta sahibus syafaah anta sahibul wasilah liridho ilah bisyafaati rasulillah biniatin Soleha, biwasilati nabiyika wa rasulika habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wasallam Nabi Dawud Nabi Khadir Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya wal Mursalin khususan malaikatil mukarrabin Jibril Mikail Israfil Israfil kiramang katibin alaihi wassalam Sanlah Hadratiruki Kanjeng Sultanil Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an. Sanlah Hadratiruki Aulia Il Kutub sabdi Rahman Sabdul Karim sabdi Rasul Sabdul Jalil rahimallahu anhum. Sanlah Hadratiruki ashabi nabi kulihim khususan khulafai rasidin khususan Nabi Bakrin wa Umar wa usman wa Ali radhiyallahu anhum. Sanlah Hadratiruki awliya il karomen fi makbaratil baqi wal ma'la Sunnah la hadrati ruhi syuhada ukut khususon sahabat Hamzah son la ruhi aimatil arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Malik radhiyallahu anhum son la hadrati ruhi masyayikhi qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i turuqil mu'tabarah jamil awliya itis antil jamiyah alladzi balagutin di Indonesia wal sunan ngampel Raden rahmatullah saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan Maulana Maktum Ibrahim sunan Bonang sunan Muryo sunan Kudus sunan Kalijaga Raden saya Kanjeng Sultan Patah sunan Gunung Jati il Aulia wali wali grobokan Ki selau Selausun lah Khadratil Sesepuh Bebak yosong Ngaringan rawolu alikubur hadiyul jamaah baina baikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa muallimina wa muallimikum wa masyaikhina wa masyaikikum khususan murabbi ruhi wa syaihi sembahi maksum mahudi bin Ahmad Yasir Karawi betul refa'i betul zani wa sallikul hadi wa abi wa umi sedoyo musibah tragedi Mekah poro jamaah haji ingkang sedo ya Allah ahli kubur muslimin muslimat wa barallahu dunubahum wa satarallahu yubahum wa yu'li jatim bil jannah biniatim soleha birul walidin fadilah sedekah hasil makosidana hadhil jamaah fi makosidi dini wa dunia wal akhirah bi siri lahumul fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhu'alin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi Alladhi anzala alaina Bifadlihil karim Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة wala tansa nasibaka minat dunya wa aksin kama aksanallahu ilaih wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin Al-Qurama Al-Aiza al anjila Umana Urasul Warasatul Ambiya Datang para alim, para ulama, pengasuh pondok masjid musola majelis taklim, sedaya para sepuh, para pengasuh ingkang rawuh. Telatah trawolu ingkang rinten kelawan dalum beber ilmu para kiai. Kula pundi kula hormati kula peteni utami Romo Kiai Haji Ansori Mahfud, Romo Kiai Haji Habib Yahya, Romo Kiai Pujio Ahmad, sedaya tokoh-tokoh masyarakat Kalangkung Petinggi Trawolu Pak Sugeng Pak Camat Kapolsek dan Ramil Petinggi Ngaringan sedaya ingkang paringan derajat pangkat monggo ngejak umat nuju jalan selamat dunya akhirat Allahumma Sedoyo panitio pamong projo trawolu ingkang bantu Sedoyo kadang panitio sak song sing ngetokno urunan pira kanggo pengajian dalu menika. Dimuga-muga dipun raju, dipun ganti, dipun ijoli dening Allah Ganti sedekah, muga-muga lek ndang tiba Jawa petani panene malimpah-limpah, sing pedagang batine kata sing pegawe swasta negeri ya iso gajahe tambah. sing duwe angsuran utang muga-muga lunas kabeh alhamdulillah dateng para jamaah amin Allahumma wis pokoke sak munimu tak amini dadi muga-muga sing do dugi dawa umur gampang rizki. sing ije Joko ndang payu rabi sing isih prawan entuk suami sing tua tua muga-muga lek ndang lunga kaji kok malah mati kula mboten muni lho Mbah putune sampean iki muga-muga jamaah ingkang sama lenggah ya Allah kesokan Roma hidayah tambah istiqomah rizkine turah Allahumma sedulur ngapunten dualan kok macet kok awit konggone demak godhong teko kene kok ya Allah. Mula sing penting bendina turu apa ora kesel, bendina gletak apa ya ora pegel sekali-sekali lek rodok wengi. Pentelengi kiai niat ingsun nak. Muga-muga berkah. Amin Allahumma. Sadaringipun matur tansah kalantur ya Allah diparingi panjang umur, kesehatan, umur panjang, kurang nopo bumi subur. nandur pari iso nempur kacang ijo kena digawe bubur bako ya gawe rokok nek elek ya digawe susur nek kula jenengan gelem syukur insyaallah makmur nanging yen kupur iki bakal ajur Al-Qur'an sampun matur musibah lor kidul merga wonge do kufur ana sing banjir lumpur ana sing gununge jungkur ya Allah kirang nopo pirang-pirang nikmat ingkang diwenehna awa dhewe ya nampa krasa ning kata menungso sing dolirwa lali syukur mring Gusti Mokawasa kewajiban ora ditindakno nek rame pengunjungan wonge pengajian rame pengunjunge bludak wonge untel-untelan kaya ngene nganti muncrat idune kiyaine lebar pengajian kok ya ora ana buktine wis wis wis bablas jane pengajian yo ning ngarep masjid yo gedhi speaker sing ngandhan yo banter suarane ning kiwa tengene ijih do bosok kupinge tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan oh sing ngene ya kowe dhewe Ya Allah Gusti, muga-muga waras Allahumma. Jujur kok Yai leres niki dina. Ya Allah Gusti milo monggo pelan-pelan kun indallah khairon nas. Dadi yo munggi Gusti Allah kula panjenengan niku api-apike menungso. Berusaha kula jenengan menika ridani ridhanipun Allah. Ya Allah Gusti wis kakang dosa sembrono pepeka saben dina ngerti-ngerti umure tuwa, Mbah, rambut saya putih. kuwi meh wayahe mulih utawa wayahe ngerong pipi kisut cedak bolongan siut mung karintut mbah lho nyun sewu bumi niku bendina bengok-bengok ning kuping menungsa niku do basa mboten mirang kok bumi muni ngene kowe ning dhuwurku mloka mlaku guyang-guyu besok ning jero wetengku kowe bakal nangis selalu Eh kowe do ning dhuwurku bunga-bunga jogetan kowe ning dhuwur wetengku bakal susah tangisan kowe ning dhuwur kotetukulan rumangkang kabeh wawan mbok pangan ning jero wetengku besok bakal ana singgat sing bakal model-model badan sampeyan kowe ning dhuwurku do nglakoni dosa besok ning jero wetengku bakal ana siksa ya Allah iki nganggone dandang kula dandang kule ana dandang tobato aja dindi-dindi aja sumaya-sumaya umure wis saya tuwa aja tiru sinom parijoto, iki bocah nom ijeh dorasa seminggu ping papat menawa kira-kira ijeh do isa sampean wis tuwa patang minggu sepisan wis ora iso. Oh ya buye buye ndak Dino diputer boten krasa ganti minggu ganti wulan ganti tahun tambah tahun tambah umur tambah umur tambah cedak ngalam ya Allah monggo niki kula dengan berusaha Gusti Allah niku ridho iya kana butuh, wa iya kanas kurang nopo sembarang diwenehi kok sembahyang kok ora dilakoni ya Allah nyambut gawe sak kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe salat pira suwene kok alesani ana-ana wae kowe ngomah omah ya wegah nganggur mbok undur-undur petani ya lali pedagang ngarang kadang sopir kocar-kacir pegawe dur sak enake dhewe Ajeng ngedukno napa presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi do hati-hati bendino malaikat mentelengi. Lurah kuwi aja wegah ibadah. RW aja do karepe dhewe RT kok salat ora nindakke besok digecek ndase Masuk ora RT kene sori sori Sori Pak RT Masuk kula RT mriko ya Allah pira kurang nopo dikei warna-warna gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong tewel sak gudel-gudel jajal tok kok yo lali nang Gusti Allah kun inda nafsihi saronas kuwi dadi omongku awakmu dhewe elek-eleke menungso ora usah golek eleke wong liya senajan pintermu sundo langit mabur ngambah dirgantara ampuh iso nyigar angin lir kadya sedekahmu kuwi nggo nambahi segara umpama aja adikan adigo ngadiguna aja do rumangsa bisa ning bisu rumangsa amal kula kula panjenengan urung mesti ditampa ora usah ngelek-ngelek wong liya awake dhewe bosok kakean astagfirullah iki semangat-semangat tenan nyeneng cah iki ngene iki besok nganti digodhog malaikat tak tempiling malaikate iki anak buah gue iki kok sallallahu alaihi Anggere pokoke gercedak kiai protes kok ngono ae. Kula bolone kiai kok malaikat wis ngono ae. Allah ala Muhammad. Ya Allah Gusti, subhanallah. Kun indan nas. Dadi yo mung menungso rajulan minan nas. dadi omongi menungso kulon jenengan menika sebagian wong songko menungso maksudnya kulon jenengan iso aweh manfaat karo menungso liyo pak sugeng iki kulon jenengan khairunas anpa ohum linas saapi api menungso yaiku menungso sing iso aweh manfaat karo manungso liyo mula pengajian koyongi teniki pak lurah acarane sedekah pun dine ono wong arani bitah ki wongi ora nah ora tau sekolah bocah niku. Wong sakniki niku ya Allah. sitik-sitik kafir, sitik-sitik musyrik, sitik-sitik bid'ah ya Allah. Angen-angen iki nek wis singgo dawa ki mesti swarga pret durung mesti ya. Ya awamun boten usah boleh eleke wong liya. Sedaya menika namung pados ridho dini anane sedekah rak mung judule wae. Intine ya sedaya kembali innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salaw salawatullah alaihi niki nembingungkan malaikat sik niki kersane malaikat iku nekseni bocah iki ngaji ngono kae ora pisan ra masalah ya kowe nang ngerti kene aja ngerti kene ae awet mau tak lirik kok ora ngerti ku yaine ngerti kene regane pira yai lho nek cocok regane matur bose kembali kae annabi annabi sallu alaihi salawat salawat. pantas di surga tapi tak kuasa di neraka hanya syafaatmu ya Rasul yang membukakan kunci surga tolong kami ya Rasul santri-santri kami ya Rasul berilah syafaatmu ya Rasul agisna agisna ya Rasul Salam ala Muhammad salam. ala kaji. Ini ki semangat melongo tok kowe kok. Pun. Alladzina idza fa'alu ngadeg buatan apa nggih? Ibu ngadeg seneng, Bu. Nek mboten ngadeg mboten seneng. Wong wedok seneng anak ngadeg. <laughs> Oh, malah melongo yo kasmirah ya Allah. Alladzina idza fa'alu fakhishatan. wong-wong akeh sing nalika padha nglakoni kejemberan kemaksiatan iki dina timbuling gara-gara jari zaman wis tuwa jari jaman tuwa jaman akhir jari jaman akhir jaman edan jari jaman edan sing ora edan ora keduman iki dina kemaksiatan kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Ora joko ora perawan, sing tuwa ora ketinggalan, sandal teklek ning krikilan, tuwek-tuwek yo SMS-an. Nggih apa mboten? Iki dino ya Allah. Lam tadharil fahisatu fi qaumin hatta yu'linu ila fihim at-ta'un wal aujah nalika donya iki wis edeng-edengan kemaksiatan dosa wis cetha terwaca bakal ana bumi musibah bencana pagebluk mayangkara penyakit angel tombo Angger wis edeng-edengan kemaksiatan iki bakal larang sandang pangan suwe ora ana udan mergo prawane doedan. Wis remuk iki dina, Kang. Penyakit ini aneh-aneh kok. Mun werna-werna iki dina ya Allah penyakit saiki werna-werna. Sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira milih ndi sampean? Muga-muga waras Allahumma. Lah iki dina ya Allah Gusti nyuwun sewu. Zaman rumiyin Zaman Kanjeng Sunan Kalijaga, zaman Wali, zaman Semono Ki Ageng Selo, Iki zaman biyen pancen yo ya jahiliyah, jahiliyah jahiliyah asli, malah luwe gampang luwe ngandani kok. Dikomongi wayang, wayang wajib sembahyang pun dilakoni, nglakoni sembahyang diulangi kiai ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ora ketang rapati cetho angger manut kiai muni ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Padahal muni ya hayu ya qayyum ora iso. ning nganut karo kiai ya kayiku ya kayimu kok ya do mandi mergo nganut karo kiai gampang dikandani jahiliah biyen ora kaya jahiliah saiki jahiliah saiki jahiliah modern modern itu sama tembung bahasa Arab mudirun mek diwaca kok mudiren artine peteng butek ngeres kokro glibet wong saiki nek dikandani kiai nyai lha isa saiki niku Ya Allah Gusti, rambut semiran abang ya lah. Ya Allah anak buahku iki kok. Besok digodok malaikat tak tempiling malaikate. Salu ala Muhammad. Ya Allah Gusti, muga-muga do waras Allahumma. Ana sing kene tau-tau kala jengking, kene kodhok jengking. Wah, hediah. Ana sing serodok geng ning Islami geger tato gambar masjid kok iya. Eh Islam yai, geger tato gambar masjid yai. Wah apik men masjid di Masjid Rawolu yai. Wah apik men. Mboten kamu geger kula gambar masjid. ngajeng ini kula gambari beduk yai. Kersane anggan kula krasa kok yai. Tapi gambar apa tole? Gambar beduk yai. Lah gambar kok mung beduk tok. Ora ana gambare tabuh apa ya iso ngene. Tabuhe teng ngandhape niku yai. Bocah iki nek kokrol ya iso ngomong kok piye. Le. Dalem yai. Kowe iki nek sembayang kira ya madhep ngulon, madhep kiblat. Nggih, Yai. Enek eh, nguyah ngono kuwi, aja madhep ngulon, madhep kiblat, madhep kablah Ka'bah ki ra ilok. Kula madhep ngulon, Yai, tapi tak endok ki ngidul kok, Yai. Lho saiki nek kokrol ki lho. Wis omong iki saiki lho. Lho iki jane akeh wong pinter, ning ora bener malah do keblinger. Senengane ngombe komer edan nomer. Mula bumi suwe-suwe dadi keder, jane wonge yo ngaji, ning ora do dilakoni. Jane wonge ya ahli ilmu, ning kelakuane kaya ah, assalamualaikum. Waras-waras Allahumma. Wonge edo edan akik kabeh kok. Edan watu kabeh kok nggih Mas. Zamane jaman watu, menungsane wis do atine atos kaya watu. Nun saiki dene kiyaine lebar pengajian kok ora ana buktine. Wis wis wis bablas. Jangan Mas, aja ngono. Dipondo, aja ditutuki. Nek mas sergo panggonan kang nek kepengin ayo ngaji mentelangi Pak Kiai khusus lagu untuk dirimu ya Rasulullah Allah salamun alaik salaman salawat asam urat pinggang sehat darah tinggi lari Ya siratan alami Wa kaya saiki Zaman rumiyin itu anaknya akeh, rolas. Sepuk lho nggih ta? Takok bae-bae kae anake 8, 10 nggih. Biyen bayi gampang oleh perecet bladan, masak-masak dhewe isa kok. Awong ah, saiki kon ngeten ora wani Siti yang ngres min lara sithik eh sing sak dhuure. Biyen mboten kok. Wong biyen iku gampang penyakit yo gampang tambane kok. Biyen iku anak limo kene mencret kene masuk angin kene ngelu kene watu kelikar ke kero gas waras belum biyen keroan waras pelu saiki ana pelu aneh-aneh jenenge pelu burung burung ngertos yo ibu burung ngertos bu manuk yuk lho, nyun sewu kula nate maca teng koran gara-gara keracunan iwak manuk yo. Lah kok iso mlenting ora iso kempas sak durung sangang kok yo. Ya awak apa kuwi? Cilok. ya awak Gusti. Mentol. ya wis kono dikelamuti. Sallallahu Muhammad. rungokno to yu manuk ki dimaniman mergo mlenuk yu anakmu kuwi ditutupi titikno kiai ben do dadi santri perawan saiki do edian kok roki mlepek mengisor ya jaket sesek sisan kowe bonceng sing lanang kae montore kan kisen jendit mburi <laughs> jengkek kowe boncengan kene mburi ketok SMS silit mletek sithik Astagfirullahaladzim. lawang kiai wing ngewel meneh kowe tadi. Lu nyun sewu ibu-ibu, ono iwak te ora tutupan, kucing merah kok ora mangan, kuwi kucingnya goblok ya apa ora Mas? Lho rungokno yo kucinge muni kok Iki ditutupi ngangge nopo Ngaji. Allahumma. Lah iki monggo dong. iki ulangi Quran anak mulun jenengan anak wong Islam syukuran sedekah bumi nglawan kiai ngundang pengajian beber Quran semini solawatan malaikati medun bumi ini kesoan kerohmatan muga-muga rizkini gampang uripedo tenang kribit iso nyawro oh. Allahumma Nenek mengisini kemaksiatan Ya Allah Gusti Mula terawalu Pak Sugeng Pak Sugeng Niki mau <laughs> Atau lu salih geng Oke okay. <laughs> niki saestu Pak Sugeng Niki monggo dibuka di Sotro Wolu lumantar ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripe maju bakal entuk pangestu duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki saiki penyakit saiki warna-warna ya Allah Gusti HIV nyerang sak donya virus jenenge AIDS AIDS aki anune i itu d digunakan eh sembarangan anune itu digunakan sembarangan <laughs> ya Allah Gusti pentol dikelamuti ya wis muga-muga laris ya les pentol kayak mau Ya Allah, niki monggo pagebluk mayangkara penyakit angel tombo merga donya wis kebak dosa ayo sakniki lumantar pengajian biyen pinganane senajan dosa gedhe audolamu angku sarum kedongani ngoyo karo awakmu dhewe apa ngombe jeruk ora bakal ngantuk susu wah saya mantep trawolu saya ndalu wedang kopi cilik kopine kok kelat Ya ora cocok. Ana kopi, ana jahe, ana jeruk, ana susu kurang apa? Ora seneng-senenge congyang whisky, brandy, campur banyu aki mbok goblok dadi siji. Apa ora mritili to, Pri? Jupri. Muga-muga waras Allahumma. Kembang rawe, monggo dados le. Muga-muga waras. Hey! Mati, dimo, mati. Yeah. ditemplok iki ya, dikelamu dhisik kok. Iki bocah iki anu kok. Kene sing ngemut iki malah sing kok anyeman kene kok piye. La ilaha illallah sing ngemut kene sing kok anyeman kok kowe iki lho. Iki kok mbayangke piye to le. Uga-uga dilebur dosa Allahumma. Besok ketemu nang swarga Allahumma. Likulli syai'in sikalun. Nyun sewu. Segala sesuatu perkara itu ada alat yang untuk mensucikannya mergo napa ora nono suwijining perkara sing resik terus tanpa reget tanpa kotoran ora nono kadang suwijine dina perkara ya kena reget kena kotoran nggih napa mboten iki iso resik dikumbah ana alat werna-werna sabune umpama omahe kotor diresiki nganggo alate sapu Oma gendeng disaponi abot enteng yo dilakoni pakaian baju kelambi mesin cuci ring sodaya dikeprok sabun disikat digeles resik suci mobil kotor sampolin dadi kencling iki sing kotor perkara alat sabune sing gawe ngresiki werna-werna lah sak menika napa alat sing gawe ngombah ati kula panjenengan menungso menungso sangka lafal man nasia man kuwi artine wong nasia artine lirwo lali luput dosa unen-unen wong Jawa menungso menus-menus sing kakean ning dosa aja digawe kulino zakarullah fastaghfaru lizunubihim senajan dusa kaya untuk segara dosa gedhe kaya gunung umpama dikir diwasa istighfar saben dina tobaté nyata ora baleni dosa sing kelewat kadaluwarsa rasa getun lansa pengajian gelem teka muga-muga dilebur di amin Allahumma Allahumma niki mboten enten menungso gak duwe salah ayo ning syarate walam yusiru alama faalu wa ya lamun Sarate iki lebur dosane aja ndlurung-ndlurung aja mbok pol-polke saiki wis ngerti cedhak kiai ngrungokno ngaji mbok pentelengi prawan mangan apa iki kowe mangan apa kowe dikelamuti kaya ngono kuwi sing ya Allah Gusti uncake rono meteng kowe iki sangar-sangar ketok iki gawe ya Ya Allah Gusti, saiki wis ngerti ayo diowahi ayo dilongi. Sing asane rong botol sesuk sebotol, sing asane sebotol terus waras. Sing amin Allahumma. Monggo niki pelan-pelan biyen winganane wong biyen ya biyen saiki saiki nggih. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Maria. Gitu. ya Allah muka-muka saya sesuk sembayang alhamdulillah Ya, ora pesan warna-warna akhir sembayang pun besok ketemu kiai Allahumma anak gue rak sembayang ya, oh, sorry aku rak kenal aku ngono dah. <laughs> ya Allah Gusti muka-muka berkah amin Allahumma kula critani wonten setunggalipun cerita tengik tengik niku bajingan saking suwene ngantek tengik kok temenan wis pokoke pol gitu. Lah iki crit rumakno iki crita iki. Ana tengi. Ora ngedok. <laughs> Ana tengi wis pol-polan. Lah ana kiai mangkat pengajian baning gembes. Lah delalah tengi niku mandek. Mandeki kiai. Entar apa kiai? Anu kok Kang ban gembes. Bani sampean kembek mon santai mawon ya, Sampean tenang ya, mon. Sampean ngunjuk kopi ini pahit ya. kopi cilik ora kaya gula kok piye. Eh, iki tenge kok api ra karuan. Kon yai sampean mboten susah Asin ah, tempu ya, Aku ki ning pengajian malah bani kembek ngene iki piye. Mon yai sampean lenggah mriki, sampean udut-udut ngomong ngombe ngombe wedang saya niki yai monggo monggo monggo monggo monggo yai monggo yai. Monggo, Pripun Yai? Wah niki mantep. Ya ya wis. Mun Yai sampan lenggah ban urusan kula Yai. Mangke kula tembele Yai. Lha niki tengik ku jos kok piye? Pon Yai kula tembele Yai, niki rodo sampun kula pasang, sampun kula tembel Yai. Monggo kula aturi lanjutaken perjalanan jenengan kok dongake selamat Yai. Matur nuwun ya karang lemah teles Gusti Allah sing bales. Lah kowe iki arep ning ndi? Nyun saiki Aku tak takok arep. Kowe kuwi kok kesusu teman kuwi ki arep ning ndi ta? Kula jeng lonte kok ya. Lho sik rungokno sik ta. lu iki rungok iki tengik ning bloko suta kok piye? Kiai kaya ora pati krungu ngono. Kaya ora percaya. Piye le? <laughs> iki cerita ngosek ta. Sallallahu Muhammad. Kiai kaya ora pati krungu. Piye le? kowe mau arep ning ndi wajeng lonte kok yai kowe arep nglonte iki yai arep nglawrang ora enak wong bar ditempel bane kok arep nglonte ya wis tak dongakno muga-muga kuat ora potol bekakasmu ya lho kiai le dongakne ya apik kok bareng kados noten kocap kacari to ring sing padha sing tengik melangkat ning gone kemaksiatan sing kiai nekani nang pengajian beber Quran tuku nang pengajian ngejak ganjaran wong pirang-pirang Allahumma kiai sak santri sak lapangan munggah swarga kabeh tengik dihisap mlebu neraka musik to rungokno sik lah lah bareng tengik <laughs> aku wae guyu aku wae guyu babareng tengek niku mau digocek ning neraka. Lah, kiai iki ora pas mlaku-mlaku nglewati neraka. Ngono wong ireng niku bengok-bengok. Kyai, kyai, kyai. Kowe iki sapa? <laughs> Raimu ireng kaya ngono kok. Aku ora kenal kok. Alhamdulillah kene toh, aja-aja kene. Rono colong tengik kok kono ini lagi. Lah kowe. Lah kowe mau kowe iki raimu kok irenge kaya ngono kuwi sapa? Yai, sampean supek kali kula. Lah kowe sapa? Kula tengik iki Yai. Sing sampean ning pengajian, bane sampean ning tuwang, bane gembes, sing nembel niku kula Yai. Kowe tengik kae. Nggih kula Yai. Sing nembel bangku kae. Nggih Yai. sing lebar nempel terus mangkat kula. Nggih kula, oh, Yai. Oh, sik sik sik ngene ngene. Kowe ning kene sik. Aku tak lapor karo Gusti Allah ya. Niku Kyai lapor karo Gusti Allah. Nyuwun sewu Gusti. Nika tengik nika kula kula becik jak wonten swarga Yai. Gusti menika kula jaiten wah ora iso kuwi kiai wong kuwi pol-polan maksiate iki seremuk ora iso kiai nyun ngapunten Gusti kula nalika mangkat pengajian ban kula gembes ten kene towang umpami mboten dipun tempel kali tengik menika kula mboten sugi tan mboten sida ten pengajian mboten saged beber Quran mboten angsal munggah kamulyan ngejak wong wirang-wirang niku nggih gara-gara tengik menika oh ngono ya wis ya wis karepmu nggih dalem ya kowe dina iki melu aku ning swarga. Ah mboten ya ya. Sampeyan niku sembrono wong tulisan kula neraka niku lho nomor 9 niku neraka. Iki tengah iki yo ngeyel kok dikandani kok. Ngene, kowe dina iki ora usah ning neraka, ayo mentas melu aku ning swarga. Wah mboten ya ayo. Mengisengen salah sampean. Wong iki susah kon rokok ngene lho tak kandhani. Iki mau aku lapor karo Gusti Allah, dine kowe dina iki diunggahke ning swarga mergo kowe alikala semono, kowe mbantu aku beber ilmu ning pengajian. Lah napa kula? Lah nika kowe ra tau nempel banku. Mula dina iki kowe saiki di dening Gusti Allah, kowe munggah ning Alhamdulillah ya. Waget jane. Alhamdulillah. Berarti senajan kaya ngopo nek hikmah karo kiai nganut karo kiai besok bareng mlebet wonten suwargi Allahumma. iki mlo antek kaget mencolot kok. Mula niki masyaallah Pak Sugeng, mugi-mugi sedaya ingkang sami lenggah kebuka manah Allahumma. Niki monggo. Wabtaghi bima ataka Allah daral akhirah. Ayo padha golek akhirat Ayo nyambut gawe ning kanggo akhirate, pira-pira nikmat sing diwenehke kanggo dalan pangerane. Ora ana menungsa tanpa ana salahe. Suwijining dina nek dilebur dosane pira suwene. Ana wadah sing lumah nek rapet ngisore iki wadahe mengo berabot diturungokake kaya ngeten iki nggih. tak gambarake kaya dene wadah sing rapat terus mlumah diomongi kiai lebok kene ngati terus disadari oh iya Gusti kula kakan dosa kula kakan dosa ya Allah muga-muga awit mulai dalu menika kula badhe manut dawuh kiai sing diomongno amin Allahumma ora ngaida kalawangsa dosa gawe dosa nanging aja nganti bisa ano ketresna iya pancen menungsa nggoning saluput lan dosa ning dosa aja digawe kulino witing tresna mergo jalaran saka kulina. ayo tobat nyun ngapura kiai kuwajib kewajibane dakwah. Sampan manut alhamdulillah, ora manut terserah. Wong pinter sampeyan tuwa jenengan kula elek non jenengan boten gugu kula. Kula nggih boten serik. Dene besok nek digecek malaikat rasak-rasakno. Mula ayu digragapi awake dhewe-dhewe, ora bakal iso ana wong iso nambani nek ora buka mana hati pribadi. Ditandakno menang rene. Dewa, dewa. inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil si romo menyang solo si romo si romo resi ono awakmu songko naci songko kotoran wundu hadas jinabat adus resi ono batinmu dikir istighfar sing diwocok nek wis siramu ayo menyang solo mangkat ning masjid musala salat oleh-oleh payung monggo mung salat sembayang sing bisa iso digawe oleh-oleh sawang pangeran dadi payung ning ora-ora maksar mak jentit nek kowe jentit po maaf bojomu obah maksude ngeten yo mak jentit niku Allahu akbar Angger ubah tambah. Ya Allah Gusti, saya cerdas tenan cah iki. Jos, ala Muhammad. Maksudnya kanjeng sunan kali jogo mak jentit niku Allahu akbar niku karpe wis mak jentit nek wis Allahu akbar jentit kuwi mati sak jerone urip sampean mati mbok tuku jotos meneng ora kena obah ora kena pola-pola nek wis jentit ora kena pola ora kena obah-obah nek obah-obah medeni -obah, Nek wis muni Allahu Akbar pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena butuh aja. Ya, wis jentik aja ngurusi tamu. Ora kena obah, ora kena pola. Ya Allah. Ora kena pola obah-obah. Nggih mboten? Mula nganggo ilmu sembahyang jamaah kok ampiak-ampiak awur-awur, jamaah wong limo gendeng kabeh. Imam siji papat makmum pekok kabeh. Remok ta? Makmum sing tengen dhewe ngentokke bahasa Inggris lewat belakang. Yes. Ngentut. Wong bocah ora tau ngaji ora ngerti nek ngentut dadi batal salat meneng. Padahal batal meneng ae. Sisae ketimbalan. Ambune tang tang tang ngentut kowe. Ngomong Lah wong sembahyang tek ngomong ya batal kok. Wong ora ngerti nek ngomong dadi batal salat. Batal loro sing nomor telu katut eh salat ngomong. Salat ngomong batal ngawur kowe kuwi. Batal telu. Sing nomor papat ketimbalan eh nek ngandani mengko nek wis lebar saiki salat dhisik. Padahal batal kowe blok goblok. <laughs> Makmum papat terus kabeh kare imami. Imami ulah-ulah sisan. Lho salat kok diomong dhewe. Wis wati meneng kaya aku ngene. Nek wis jenti to aja polah, aja obah-obah. Nek obah-obah medeni dene yen urip golek. Ah. Nek wis asalamualaikum warahmatullahi jenengan wis urip meneh. Ayo golek duit. Wa idza khuliyatis salatu fantashiru fil ardi wa ta'khu min fadlillah. wape muni Allah muga-muga rezekine berkah Allahumma lebar sembayang buyar golek rindaning pangeran ayo golek duit kerja ning pabrik monggo ning gone kantor kena ning gone bangunan ora apa-apa golek duit sing akeh nek mati digawa lho napa 50 ya iso tanpa duit kabeh ora ana umroh nganggo duit kaji nganggo duit bangun masjid nganggo duit pengajian ngene iki ya nganggo duit wong sonsone dhek dhewe ya digawa gawa rene dhewe ya diunek-unekke dhewe lebar ya gawa mulih dhewe njaluk dhuwit kok wong inceng kaya ngene iki ya njaluk dhuwit ora ana sing tanpa dhuwit nguyah saiki wis 2000 ora bayar ngentut kok kuwi Sembairan, nganggo dhuwit tanpa dhuwit ora ana rokok teko <laughs> ya Allah kaji kaji oh kabeh panitiane ya Allah kok tak uncali beres <laughs> Dipolah aku yang melongo. Sabar, sabar. Salam ala Muhammad. Ya Allah Gusti, iki dina masyaallah. Pira kowe ingkang kula panjenengan tampa kerja golek duit monggo. Entuk monggo golek duit sing akeh tanpa duit ora ana. Kanjeng Sunan Kalijaga iki dolanan sepele kok jublek-jublek suwen, suwen ning tengkel lemper, mambu ketundung gudel, apa sirpong teleka pangsir sirpong teleka pang ulangane Kanjeng Sunan Kalijaga sing dadi bocah jengking. Nggih sing dadi bocah jengking maksude kuwi kula jenengan dadi menungsa raketan udeng-udengan dasmu walah bintang jendral pangkatmu wong dadi menungso wajib jengking tur kudu eling eling ora jengking ora kena jengking ora eling ora sampurno ayo mas jengking ora kok lek sing penting aku eling diwajeng kang jengking pledang-pleding nek ora eling ya ora penting sing penting kurang yo eling lah terus sholatnya piye mas wes toh tak eling eling tak batin baik kok la ilaha illallah wong sholat kok mong dieling eling yun sewu asal asolatu tanha anil faksa iwal mungkar sholat nyegah nahi mungkar gitu sembahyang uripi tenang Allahumma Islam I S L A M I ingin selamat melaksanakan ajaran E Muhammad I Isa uripe kepenak orang ngayak-ngayak. E subuh imane tangguh panen dadi woh. E uripe makmur ngantek bisu ning alam kubur. A asar nyegani mungkat urip ora kesasar. E magrib mumpung ije urip sing tertib iki nek kula nglakoni sembayang nyegani mungkar. iso ngrasakake iki jahe apa kopi legi lan ora iku nek mung mbok penelengi di ora bakal ngerti iki nek kopi ora legi isone nek wis dicekel gelase lah dirasakake lah iki jenenge kopi mantep yo ngene iki wahite ya Allah Gusti isone ngerti dicekel gelase nembe dilebokke nang cangkeme ngerti rasane dikecap ilate eh pahit tambah legi walah mantep tenan iki Lah tunggu, liku nyun sewu. Saiki umpama nyun sewu wis kene wae. Duwe bojo, terus diudoni kok kene ngarepan, terus dipentelengi dibatin tok. Diangen-angen dieling-eling, apa ya iso meteng tok, Kang? Iya apa ora? Isone meteng ya diunggah. Salat kuwi isone tentrem ya kudu dilak. Ngono lho maksud kuwe, coy. Lho ngono ta, Bro. Sallallahu alaihi Iki nek bareng jengking duit D U W I T D doa usaha wiridan iman takwa doa tangane diler madhep mendhuwur mbok menawa ana malaikat andu rezeki temenan ana malaikat nyekel watu ati Cublet, cublet, suweng Cublet, cublet, suweng suweng niku anting-anting mas inten mutiara duit niku gentenan nyekel mubeng niki Yo Kasmirah tuku ngene suki ini, suki ini jaluk Sri, Sri ngene Siti, Siti ini Kasmirah. <laughs> Ki muter gentenan, duit niku gentenan nyekel. Nggih napa mboten? Donya niku gentenan ora ana sing ora gentenan, lurah yo gentenan, kiai yo gentenan, RT gentenan, omah gentenan karo anake, bojo yo gentenan. Ya Allah, pegatan karo iki dirabi cah kuwi. iki sing lanang mati sing tak jahe tangis ana bojomu entek noloh mripatmu tidak akan lama lagi bahkan jatuh di pelukanku <laughs> genteni randone ora ana sing ora gentenan donya jebul gentenan mulo nek wis kaya ngeten iki gak ana wong lungsungi ya Allah Gusti suweng niki muter gentenan donya suwenge teng gelenter, dhuwit iku diler angger gelem karokah obah polah entuk berkah Lah wong saiki ora gelem nyambut gawe, kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune, ngapusi kancane, sing kere dicece, sing bodho digiro-giro, sing gedhe mikir waduke. Njajah saiki ora nganggo bedhil, ora nganggo tang, iki dijajah negara, dijajah buta kala pracana. Raine abang cangkeme ombo, jagone dolempoh dewa doedan, meja kursi nggo bal-balan. ana sing jotos-jotosan sementing komisi tanda tangan buta luar negeri ya Allah pabrik-pabrik gede pinggir dalan sing duwe sapa buta luar negeri rakyat Indonesia ngemis ning negarane dhewe ora kerja pabrik piye wong sawis entek dicucah kae nggih mboten sumber minyak ngetan rono sithik ning gone cepu bojonegoro sumber minyak gedene kaya ngono selange gedhe sing olah sapa bruto luar negeri rakyat Indonesia dadi satpam nggih muni ya Allah BBM mundak bidake dhewe didol karo awake dhewe mundhak regane BBM kok mundhak kabeh rego-rego mundhak endok mundhak gula gula kopi laite ra karwan Ya Allah lengo mundhak susu ora nek susu tapi jane ngene ah susu mundhak ning kene iki nek kemi apa ngene iki dina sing medun mong katok tak iki sembarang munda kabeh ya Allah. Monggo to ora ketang nyublek-nyublek napa. Kurang napa bumine? Indonesia meniku subure. Ya Allah wortel tomat boncis. Sapa sing ingin teriak? Biasoke ndase. Salu Allah Muhammad. Iki ayo mripane di sing entering cah. Ndongake kowe kok angen namu sing tanggung jawab swarga cah iki sapa? Salu Allah Muhammad. Ya Allah Gusti, muka-muka berkah ya Allah. Allahumma Niki direwangi ya Allah Gusti. Monggo nyublek-nyublek, napa wingi niku lho. Ngaji daerah Temanggung ana sapa wortel tomat buncis kentang salak wortel kentangi pirang-pirang. Aku dikai gentang sak sak kok. Gawane kentang sak sak Alhamdulillah yae, nandur kentang saged damel tumbas katok. Mangke semongso-mongso katoke suwek kentange metu kena dikene tuku. Iki ra salah pikirane sampean kok. Iki delok tangane Kyai nandur kentang. Wong wedok kok delok Nandur kentang ning ngene lho, gawe tuku kathok. Kathoke ngene, sumangsa-mangsa kathoke suwek, kentange metu. Kentang sing ning kene iki lho. Nandur kentang ra yo metu kentang to yu. Lah pikiranmu kentang sing jero kathok kok. Raketan nyublek-nyublek nopo, tanpa duit ora ana, mambu ketundung gudel. Gudel niku bocah cilik anak kula jenengan iki lho. Mambu duit seneng cah cilik-cilik iki Nangis gulung koming tuku 20000, walah kelakep meneng mae. Tuku bakso sing ana pentole. Pak ngaso ketok kon njaba. Sik sik sik ngene lho. Kan lawange mengo. Pak ngaso ketok kon njaba. Iwang wedok pikirane wis ngeres ki mau. Bakso sing ana pentole, pake ngasul ketok konjoba. <laughs> Oh, konjoba tok. Angen aku teko ndi? <laughs> Iki aja ngeres-ngeres. Apa meneh kok Pak gemok? Pak niku gerang gaplok tuwa. Wong ini ora duit lirak, lirik walah ya Allah. Matane ijo nek ora duit. Sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar luar negeri minggat rakyat ngantek do melarat. Ya Allah Gusti, kecekel KPK, kecrek polisi disoting ning TV ya guyang guyu kentir kuwi. Sirpong delek omahmu limo, mobilmu songo, bojomu ramu siji wolu, kaya Mbah Subur rondo-rondo, sing mbok goleki tumpukan donya, akhiratmu ra mbok tindakno. o oh, oh, besok kopong kosong akhiratmu ora entuk bagian napa-napa. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka nak undur bilamin. Nipo nangi aku nyambut gawe. Nanti lali marangi badai. Awete sowes mangkat lunga Mulai sore nganti jam lima Neng nyatane bondo Gak bisa diangsa Gak apa betul? Ya Allah Awes ngerti rizki Iku pesten gosti Diburu ayu Yang turang jatamu berjuang yen nyambut gawe ning lali ibadah bercuma seneng endanya ning akhirat sengsara Mulan tulur ayo do I agnelli Ikut rono siji Rono siji itu mong rolas mong sing sak siji ne wong 10 iki 120 to ya sing kene ya ngono pokoke kaji kabeh Allahumma muga-muga la barokah amin Allahumma ditum sithik dang kabeh niki kembali kelek nah iki pun ngantuk napa dereng Yame ini jam walu jamu bosok. Orang-orang batune. Yame ini jam walu Sumpah. iki jam 11 punjul walu. Punjul walu. Punjul itu. Allahumma masalah ala Muhammad. وابتغي فيما آتاك الله ترى الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين golek akhirat monggo ngibadah ngarepan masjid cetha ning lapangan sampan lenggah ngrungokno Quran diwaca ning aja nglalekno bagianmu kang ana donya monggo kerja golek duit sing akeh nikmati digawa kanggo sedekah kanggo pengajian kaya ngeten iki sedekah siji sedekah siji dires dilebur dosane loro resik bandane telu tulak balak ponco boyo penyakit waras awae papat seneng sing ngrasake semene ora mung trowolu tangga desa padha rene papat lima duit sing dintoke kanggo kaya ngene diijoli dening Gusti Allah saya gedhe Pak Lurah amin Allahumma mohon dipot sithik edan aku jaman kelingan ning pondok mriyen kaya ngono kuwi kok le Ah, rokok siji yo muter sak kamar ngoten nika anger ana kanca teko omah nggo rokok sak sedotan kangen ngono kae dadi ning pondok kuwi terkenal sak sedotan kangen anger muni ana muni kanca kok muni sak sedotan kan tung langsung gak gentenan siji gentenan ala suwijine dina wis kadung kulino sak sedotan kang ngono kuwi tung ngono kae jam roro bengi bar tahajudan ngapalke alfiyah ning pojok bangunan ana mawa mburuk sujud lah kecut parani bareng cedhak isak sedotan kang <laughs> iki nggon sing gawa rokok ku langsung tongke ora ngomong tongke lah bareng entuk sak sedotan wong karang ya sak serotan le nyerot rodok banter sujud lah iki mau rokok rak rodok padan wong diserot banter bareng padang ketok raine sing dirokok jebul Mbah Yai. Saking bocah iki mau wedi nek sing dirokok Mbah Yai blandang mlayu esuk rokok ucung. Doyak Kyai le. Rokokku gorene lah dalah gentenan sak sedotan Kang. Maksude kersane urut gen rata ngono lho maksudku. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki monggo wa ahsin kama ahsanallah. Quran gawe bagus marang sepadha-padha kaya dene Gusti Allah gawe bagus nang sliramu. Kowe nek kepengin diajeni ngaji nono, kepengin dimulyakke ya mulyakno, aja kepengin mulya seneng elek-elek wong liya, awake dhewe ya padha wae kakean dosa. Nyuwun sewu. Mula wong Islam kali wong Islam ngeten iki, rukun wong kula dulur jenengan, jenengan dulur kula padha imane, padha islami, setunggal. nek ketemu salaman iki rungokke resepe wong iman karo wong islam wong islam wong islam wong iman wong iman iki nek ketemu karo kancane salaman karo guyu nek ketemu kancamu karo guyu nek dhewean aja guyan guyu Assalamualaikum iki geng ketemu Assalamualaikum lajos mulai sesuk asalamualaikum iki lanang karo lanang nek wedok mbok setrum karo setan ndret ndret aku golek panggonan aku ora padha ya dik eh, eh eh kok mas gue mau antenane ya mas <laughs> saiki pikirane kok sing wedok yai iki ya Allah Gusti sing nomor loro diundang moro kaya ngeten iki jriwangi majat, kepengin dugi tekani para santri ya Allah sapa sing gelem nekani hajate kanca ning donya besok sewu hajate bakal diweneno nang swarga Allahumma sing nomor telu nek ana kanca entuk nikmat melu syukur seneng kanca entuk nikmat aja serik Alah, mobil anyar kali kredit mbok yo ora usah ben Eh betulan mobil anyar selametan entuk berkat lumone beng rak bayar pun tak kok serik lah apa. Mbon dinitah padha jatah beda mboten usah meri karo kanca. Sing nomor papa ana kanca loro tili ana. luwih apik ditil luwih apik nilai tinimbang ditilai raketang orang ngamplepi nek ngomong gawe seneng ati ya kok ya Allah ya wis ta wong garang ya gelem warase gelem larane muga-muga ndang mari ndang mari wis ndang mari aja suwe rumah sakit ndang bali salaman pamitan amplop rada gedhi disalamake grenjel wong lara diamplepi seneng ati mulih waras ngejak bali alhamdulillah wong dileki wong lara wis ora namplepi ngomong ya meden meden ya Ya Allah kan, kan lorong kok warna-warna kaya ngene komplikasi. Paling wis esok mati yo. wong edan cah iki ya ana kanca njaluk tutur-tuturi kaya ngeten iki ayo jagongan lek kinilikan Pak sugen. beber kerawitan kerawitan songo tembung keruwetan <clears throat> ruwet iki ben oco tak tutuk bendi jenenge kempul-kempul iku arepe wong-wong ben padha gelem kumpul Allahumma kumpul ya delok sing dikumpuli kumpul wong adul minyak wis melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras wisi ya melu mambu tai tak kandhani aku mulai karo kiai mbok pentelangi sing diwaca kitab suci selawat nabi gandane wangi besok ketemu kanjeng nabi Allahumma lah kumpulnya karo wong tukang narkoba ektesi cong yang whisky judi remi senajan rame lo ndelok tok kok yai ndelalah ono grebek polisi katut kecrek mlebu buwi ya ora di Jadi kandian ini kiai ayo kumpul, kumpul, kumpul, sausai kumpul, ditabogong, ayo saiki mulai jagong. sing tak jagong ki, namung ini kok jenengi saron, saron itu artinya barang sakloron. kloron. barang sakloro niki wujudi apa Quran kelawan hadis niki mengke dibeber Quran hadis mboten badhe cetha Kanjeng Sunan Kalijaga nggawi maca pat wacanen perkara papat Quran hadis Ijmak kias babatana paculono pacul perkara papat aja ngantek uti. sul ditutuk surasane neng neng neng neng neng kowe kondo meneng tapakur mikir ngrungokake direwangi metu njaba saiki wis lenggah ngetepet nang ngarepan ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa kiyaine Joko Goro go niku golek ana ra kuwi rasa ayo saiki padha golek rasa rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling <laughs> jos jos jos jos kopi teko melih Muga-muga ketemu ning swarga, Mbah. Kene, Mbah. <laughs> Ya Allah, Mbah. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Mbah. Mengko nek aku wis lunga kowe sing munggah rene ta. Kita berkahi kabeh. Sallu ala Muhammad. kaya wong penekan ngono entuk semprit kok bantak mengko mengko aja saiki to saru nih saiki niki monggo pelan-pelan ya Allah Gusti ngidin karepe napa neng neng neng ayo saiki meneng, Meneng, niku tafakur mikir oh iya iya sing kak noyai, bener aku saiki wis tak eling-elingi tak ngendikan tak lakonane yuk kanca-kanca tali wonjo Hangis tokno mi ulama anu pritih dawuh mulya perkara ala padha sing riyana angoti ilmu iku paralu, tumrap wong islam lanang lan wadon kanggo kautaman ing lan lan kanggo kenikmatan keselamatan donya akhirat Allahumma perlu maneh ningkatno keimanan mulo ayo masjo ketinggalan mulio iku ora sokoro gawe kerusakan ning dhuwur bumi. Ajenono nek kepengin diajeni awit mulai karo wong tuwa. Iki kadang kaneman kanca-kanca santri-santriku aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Awake dhewe metu ning ngarca ora liwat telok sangka guwa garba. Nek ora bejo-bejo soroh nyawa aja pisan-pisan wani karo wong Niki nyuwun sewu saestu. Kanjeng Nabi niku ngendika, ana wong telu sing besok ora bakal ketemu aku besok ning swarga, siji aku lil waliden. Nek ana anak wani karo wong tuwa. Loro tariku li sunati ora gelem nglakoni kesunatan-kesunatanku. Sing nomor telune iki wonge ora gelem maca shalawat krungu asmaku disebut shalawat wonge ora gelem jawab besok ora bakal ketemu insun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi niki besok ketemu kanjeng Nabi. Siji nek ana wong wangi karo wong tuwa, nyuwun sewu. Pintero sundul langit sugihmu kaya ngopo, kok ngantek wani wong tuwa ora bakal barokah uripmu. Masya Allah Cerita tengik mulai Niki nyon sewu Niku enten tengik Niku silaturahmi Yai kulo niku ajeng tobat Yai wis tua rambutnya putih yaiku lajeng tobat napa ditampa nggih kan dipun tampa sepinten to dosa jenengan tasih gedhe pangapuranipun Allah kocap kacarita ring sing padha omong-omong wis selesai niku jagongan kali kula ngeten kiye mbek niku ngomong ngeten kula takoni yai kula niku wedi ning wong donya niku ingkang kula wedeni namung kalih ning donya niku ingkang kula wedeni namung kalih yai setunggal kiai nomor kalih niku wong tuwa kula Angger kula niku sampun pamitan kiai kula kalih wong tua kula, kula maling selamat kiai. Lho niki nyun sewu. Sing jenenge tengik wae percaya dongane kiai, dongane wong tua. Lah saiki nek kula jenengah wong apik-apik ahli ngaji, kok iki ora percaya karo kiai, iki ora percaya karo wong tua. Ya Allah Gusti, temenan. Mula niki bapak ibu nek kepengin duwe anak soleh, nek gawe raketan bismillah niku dijapani. Si ora ndur plakluk-plakluk dadine ha ngene iki bismillah iki diwaca dadine ha temenan to lho iki nyun sewu iki nek gawe anak niki nyun sewu nek kepengin dadi anak soleh maca bismillah ping selikur Solawat ping patang puluh siji lah kowe iki dikandani ngono kok lah lah mulo ora mulo to Anak kowe iki ora nganggo bismillah anger plakluk plakluk angel. Rong wulan njalukane ya Allah. Iki nek lekasan njalukane aneh ra karuan. Rujakane rombok setan ngono ya jek kurang. Ana dondong, goleke dondong ya pengin nangka. Engko entuk nangka goleke nangka pengin duren. Goleke duren pengin pelem. Ha entuk pelem kepengin nangka. nongko nongko kepengin aspal iki bocah kasan bingung wong. ya Allah Gusti lekasan kok aspal iki jajal patang wulan mulai ana nyawa kerenjut kerenjut mulai obah cara wong Jawa wong tuwa niku ngapati nyelameti kopat lepet diri utang dilakoni demi jabang bayi limang wulan enam wulan saya abot wetengan hewani arep nguyuh nggih napa mboten Bu Kula nggih ngoten kok bu. Wis 6 wulan 7 wulan ya Allah bayi mancal-mancal ngeten niku pengin roh dalan yuk. Dhisik-isik diwacana selawat, diwacana Quran, wong lanang nek bojo weteng gedhi 8 wulan 7 wulan diwacana surat Yusuf, surat Maryam, ora kok banyoni wae. Pitung wulan, molong wulan gede ini wis rakarwan bayi wis mancal-mancal iki tiba nyoni. Bayi ini saya ngamuk. Sapa sing idoni menah iki mau? diwacakno Quran, <laughs> dhisik-isik selawatan, sholawat ala Muhammad. Sangang ya Allah Gusti, sampean delok tanggane sampean sing meteng gle, tenang. Sangang wulan abote ra karwang turu mlumah kaya gunung sege-segele lambekan. tunggu mengkurep malah kaya timbangan, turu miring kaya prau glimpang, ndodok lho malah kaya celengan macan kok. Ndi ana wong meteng kon ndodok, ora malah kaya celengan. Ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning isor. Maksud kula Koyok ngono le rekasane dadi wong tuwa. Aja pisan-pisan wani wong. Nek muni sangang wulan punjul 10 dina buka loro yo larane. Mobat mabe temenan kok. Awet esuk wis ya Allah. Dukun basi malam besan ora ning omah. Lek golek nganti jam 12 urung babar asar urung teko, bareng magrib jam obat mabit urung metu, isak dukun bayi nggih mara. Ayo nduk, eh, ayo nduk ngeden yo. Eh, ayo nduk, wis ketok rambuté, rambutku dhewe. Saking serike ora teko-teko. Dikane dukun bayi malah ngamuk Pak piye. Ya Allah Gusti. Ya Allah, ya Allah. Mobat mabit dikandani dukun bayi ora seneng. Ayo to nduk ngeten yo nduk. Iki lho wis ketok rambuté. Rambutku dhewe kok mbak. Master rambuté bayi iki lho. Kaya ngono rekasane nek dadi wong tua kok do ngenyek niki mulane. Duwe bojo hukume sunat, bekti wong tua hukume wajib. Rungokke. Kadang-kadang ya Allah dina bodho dijak gone wong tua. Ayo Dik, ning gone mak dina bodho. Alah larusan. makmu sangar ya Allah Gusti yo sing mbok pangan kuwi ndoke mara tuwa yo gelem ndoke yo kudu gelem sing ngendokno yo kasmerah teko ora wong iki sukini ndi wonge Siti Parmi kudu bekti karo wong lanang Allahumma bekti karo wong tuwa muga-muga ibu-ibu sehat waras panjang umur ibu ibu engkaulah wanita yang mulia terasa temu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui mengasuh entah sih Wong lagune ya ngono, Pak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Masa menyusui nyekel kene hehehe goblok kae. Iki pikirane cah iki yo ngeres kok. Lah ini saru nyekel susu. Lah wong lagune ngono kok le. Mengandung, melahirkan, menyusui. <laughs> Goblok iki. Menyusui kok nyekel kopi Ganti ganti ganti. Lagune iki untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ya Allah, ki tenan saestu. Ibu-ibune dhewe dongake kabeh nggih. Ibu-ibu sehat waras lagune untuk ibu, lagune keramat untukmu. Monggo, Bu. Ya Allah, dengar bosan ibu Orang ngerti apa-apa Ora isa apa-apa Orang gowo apa-apa Gawe susah wong tua Saiki bareng isa apa-apa Duwe apa-apa Kaya-kaya arep muasani apa, -apa. Jabang bayi lahir ceplok tangane wis gegem kaya-kaya donya arep digegem sedaya ning dheke ora rumangsa nalika pecat nyowo, tangane udar ora ana sing digawa mboten enten mayit mati tangane gegem moden ora wani ngedusi tempiling mayite Wis aku kok guyu ora ngejak kanca kae Niki monggo kok gatal men iki kursi kok kursine walake pisan kok gatal ora kan kono tumone kok piye iki ya Allah niki monggo intine monggo kula jenengan ha iki wis mulai rada panas pisan kok kan niki masyaallah lumantar neng neng neng neng nek awake dhe meneng meneng meneng mikir tafakur dadi neng neng neng neng atine dadi bening kok kuning mensa apa bening kok kuning cah iki nek wong menang dadi mikir pokoke bening mergo dikir nek mikir tanpa dikir dadi neken mula kudune nang nang nang awake dhewe kudu iso menang menang saka pangridoning setan nung nung nung nung demunung donyane mulya demunung besok akhirate swarga ditabuh kendang dang dang tak dang dang jegur karep pindang jegur ning jero masjid musala sadurung jegur ning alam kubur tobatul sadurunge sedo ngamal kesenan sadurung datang kesempitan bangunan kuburanmu sadurunge sira padha mlebu awak dhewe mangan saripati bumi urip ning dhuwur bumi bakal wangsul nang jero ning bumi lali lali kabeh muni ngramune potong bayaran ayo nduk kowe sing muni kowe urung but kok kukar kukur wae pentol wae sing dikelamuti <laughs> maksude iki lho bakso iki lho iki pikiran cah iki ngeres kok nduk iki apa ora kaya aku <laughs> ayo nduk muncake kalau blongo kaya ngono kok luceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Hae mau ngene. Boten apa apa. Cocok yae cocok. Ayo pun lajengaken diajeng. Inji Kang Mas, pres. Ayo nda Ayo Kang Omar iki. Iki Omar Maria dadah. uripe maju entuk pangestu bareng-bareng swarga cak mlebu Allahumma saiki wis eling kabeh ya Allah alhamdulillah nyuwun ngapunten simbah kiai-kiai sepuh niki ngaji ora kaya biasane ning maca kitab gampang santri-santri pondok santri ngene iki ora tak turuti ora iso mukul kaya ngene iki bali cah iki Ora tak gaweke ngene iki ya ora gelem teko bocah iki kok. Ya wis ora apa-apa, delok nek cocok regane matur bose. Ya Allah Gusti, muga-muga waras. Allahumma. Dakwah niku merangkul orang memukul, entuk iwak ning ora butek banyune, ketoke enak lagune jebul siiring getok ndase. Gen sadar waras awake. Allahumma. Oh alah ya Allah, mong ketok sepele wayang niki ya Allah ana gorongan kiwa golongan tengen, ana satriya ana buta, ana apik ana ala pancene ngarca padha mula monggo bejo wong sing iman, bejo wong sing Islam, ana wadah rapet mlumah dikandani mauidho hasanah, lebokno manah ya wong sing bakal mlebu wonten jannah Allahumma. saiki ana wadah senajan rapet nek mengkurep ketutup atine ditumpeli kupinge dibumpet mripate ya Allah apa gunane lambe selumpang kare semerang dipis-kripis ora ana gunane wis wis wis bablas ana meneh ketoke wadahe mlumah ning bocor ngisore ketok nggih nggih kok yo ora kepanggih iki piye maksude ya kudu sesuk ditindakake salat irata suwene subuh jane kawanan dhuwur kecapean asar di perjalanan ya Allah Gusti ayo kula jenengan sesarengan aja kakan alasan kowe mangan setahun sak lempoi Dazem sak kebak wetengi timur 8 sewulan Ramadan kon poso ana-ana alesani, jari mah wetengi ora kuat ngempet rokoke gayane bengi ya entuk melu mangan saru karo kancane esuk-esuk mlebu warung gendandul ketok sikile mulih tekan omah gayane ya ida-idu ida-idu wae heu-heu cripata ora masa Ramadan 29 dina lek mukah 28 setengah ya Allah sesuk tanggal siji dul hijab poso ayo nonton nuntun sapi kebu korban aja mung korban perasaan yo iki nek kula ngomong ora kok ngomong kanggo wong ora duwe sing sugih sing sugih ayo do korban nyembelih wedhus nyembelih sapi kalungmu landung gelangmu pirang-pirang toyo korban ora tau, jenengan mati kontrak dhisik Pak Ijen gelang kalung tinggal rabi meneh kayak bojo nom sampan mati ning kuburan lolak lolok mula kalungmu sesuk didol metu wedhus Yukasmina Lakno mboten kathah <laughs> yae kula mboten ngomongke wong sing ora duwe wong ora duwe ora usah korban Lah kula nek mboten ngaten asal iso, e wong ora duwe ana gantine. Sapa sing gelem mlebu masjid Jumatan, mlebu masjid nomor siji, wi ganjaranane padha karo nyembelih onto Mula angger sing kere Jumat bar subuh mangkat. lo, onto kok. mlebu masjid nomor loro padha karo korban kebu sapi mlebu masjid nomor telu padha karo korban kambing wedhus mlebu masjid nomor papat titik jago nomor lima endok keri telek ora entuk apa-apa bawang kere bener sisan tak ya Allah Gusti Masya Allah awal ya Allah nulado ilmu agama pun aja ngaken diajak ini Teter kaya teter. Ya Allah Gusti, masa Allah. Ayo. Ayo. Ayo. Lali kok ngendi? Ya Allah. Ya diombe ni hari deng sik ngono kene leng. Siji dilati cah telu. Nah, Sithik edan kok iso. Ya. Sak sedotan yo. cocok siji bareng ngopi pentong ngopi hari den cocok ya cocok kesuwen waktune wis wengi kok. Ayo. Lanjut kesuwen kok. Oke, mau ngelier Bapak Iya, iya, iya, iya. Ngomong banyak. singaken Beb, sorry <laughs> ya, Beb. Kita keren sih, Dek. Orang asli itu sih, Dek. Untuk sih, Dek. Lah, tak Nah, mungkin lo gini. Lah. Wes, ini lah iya aman ya, Dek. Ya, ini. Ya, Dek. Mangga. Tidak. seto. Anoman kethek putih sing ora wedi getih. Hanoba ngalengka diraja. Sama banjir ludira depan depaning pun Bantara Sang Prabu Dasamuka sungkawa. Susah nelongso. Milik barang sing melok kesusu dadi melak. Rikesing podo kocap kacarito iki wayang ora kaya wayang tenanan nganten tekan esuk subuhan. Wayang namung media dakwah pengajian. Mila menika wayang namung ringkesan mula menawa ana kanca-kanca dalang. Ora kena protes iki ora nganggo pakeming dalang. Kiai ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang. Nek orang ini ora pati laris kok kiai. ringe ngesing padha Puta wanda tata kaki saya indriyaksa saranarata oh pono pono maragana sampe rono lan waraya aja wae Oh. Kanca bayi nyejan nak oleh ngandem. Oh. Ireng pun ireng iblis kakak kodok kocek kanti tian dewaku. Laten. <laughs> Nyadem dawuh wonten tugas nopo sedaya pun rep panggil timbali wonten tugas nopo Raden. Kadung dawuh aturan sembah bukti sendika dawuh wonten tugas napa wonten tugas napa ya putih di bali wonten napa niki kula mboten ngerti tugasne kok niku di bali nyewok nek napa wah omonganmu bindeng kaya ngono eh, ayo suaramu bindeng ah kakean rungokno kabeh paman paman-paman siso ngalengka diraja kae rungokno bubarno wong sing pengajian ora cocok syukuran sedekah bumi dundang kiai panas rasane bumi iki sing pantes golek biduan dan dutan syukur bengi iki kae kon bubar aja ngantek didongane kiai Wah, sapa sapa sing ngaji urung didongani kiai kok bali jare wong tuwa padha kalong nglongi rezeki. Mula bubarno. Aja nganti ana nganti lebar pengajian. Gegerono, bubarono. Wah, ayo kabeh do minggat, kabeh do mulih. Aja ngeneri dongane kiai ora cocok aku anjenengan. pengajian gawe apa lurah sugeng ngirit syukuran malah ngundang kiai ora cocok ora ana mendeme ora ana ngombene urip ning donya mung mampir ngombe <laughs> ngombe sak botole pak endreta tok botole <laughs> mulo bubarno sing mulih ora ngenteni dongane Kiai Balaku kuwi. Ayo, lawan. Larane ati sapa sing ngerti. Panas sing disangga wong pirang-pirang ning panas ati ora ngerti. Bapakku Kanjeng Rama Dha Prabu Dasamuka susah nelongso kaya wong stres ning pojok griya. Aku anak Pangeran Pati Indrajit Ranrikmatno. Anoman sing gawe gendak singkolo. Pamanku kumbo karno deplapan depaning bantoro bibi sarpo kenoko. Banjir atus lutiro. Paman gunawan wibi sono pengkhianat metu. Songo kualisi ngalengko dirojo. Minggat melu kualisi ini. Anoman lawan Prabu Romo. Bulawan. Ente nono sawatoro. Engko nek wis tak SNS bel mangkat kabeh wadah bolongan engko dirojo sak siswa pedang ramat unggal tumbak potol dananono aku tak nawat ngawati sepiro bikuatan ing anoman eh anoman yen pancen kowe lanang aja kan cangkem bangal lambemu eh anoman sagak ndasmu tak untir kan pusaka eh anoman ngakono eh, kabeh wadyapala kalko jlojo buta-buta buta meda meneng ae kowe bar mangan penthol wadyapala kabeh nglumpuk aja nggugu omongane anoman anoman ngaku ana iman gawe apa sembayang gawe apa ora kudu dipangan ora usah nggugu Semiran abang lanjut ngombe kudu sak entek sak botol syukur ning perapatan gawe geger aja gugu omongane anoman ora cocok aku dile ayo anoman sak wajo bolo kae prabu romo weh ladalah ketek-ketek anoman kepinter ndase kembelo ndasih oh bleduk sampir engko reok ndas weh anoman weh padeko anoman njabane sugih bondo pangkate. Bagus gantengi ning sing diteloki batin jerone. Senajan ana tanpa rupa, eh wadya bala satriya, santri-santri nggih kula wiyai nggih kula wiyai. Rungokno. Senajan awake dhewe elek wujude njaba ketek. tapi jero menungso, luwih apik, luwih mulya. tinimbang iki dinodo wujud menungso njaba tapi jerone kelakuane ketek, do digawe apa anoman artine anane iman senajan kaya ngapa riduning para buta raksasa beda nggotho lima harta takta, wanita toyota dan jakarta jakarta bimakna kota wong nek kutha lali karo desa Nek wis tukang manca negara liya lali karo wong desa Jawa. Biyen ing Jawa mlebu masjid sarungan turu langgar biasa, nek metu njaba metu masjid mleneng desa sarungan jari kuno. Harta iki sirah nggo sikil-sikil nggo sirah, awan nggo bengi-bengi nggo awan dolali marang sing aweh. Rezeki rupaning Gusti. Sing nomor telune tahta korosi palungguhan iki dina. kabeh padha keroyokan palenggahan keroyokan tahta nek urung dadi padha janji-janji pawareng dadi padha lali Jawa Timur Jawa Barat pejabate makmur rakyate padha melarat mula iki dina durung meneh wanita alat setan sing paling mandi para santri nggih kula yai ati-ati sing marake rusak donya ki wanita sawang teko setan min sok lho dibokok sawat kok ngarem mencok ning gone lambe mencok ning pipi lambene wong wedok diabang sithik wis beda regane ati-ati ya Lik sing mbok sawang ning ngarepanmu sing nglamuti pentol kuwi tak kandhani bakso maksudku bareng ana bakso bocah iki kelir-kelire ra karuan sing bakul njogai nganti nglengeter bocah kuwi mula kabeh satrio harta tahta wanita kuwi sing minangka dadi gegering donya Kae, buta pinter anggrek buta ora cocok nek wong padha ngaji. Buta ora seneng setan iblis wis ngerteni bakal nuntut balas anak Adam sak wadyabala. Mula aja wegah kangelan. Tengah regol jagonen, wadyabala ngalengka diraja, aja ngantek mlebu ana ing durat moko gawe geger trawa lu desa kene. Budhal mangkat aja wegah kangelan ngendika dawuh Kyai kula nyuwun pamit. Ya, selamat. Thank Thank you. apa? Terus apa doa iki? Ah, mau do mulai kok oh, gawe aku. Lanjut iki. Aku tak inceng ora ana ngomongke piye iki. Aku ngomong karo sapa iki? Iya. Anoman. Kowe pinter, anak buahmu pengacarane hebat. Iso ngorak ngarik barisane wadro bala alengkoh di rejim. Iya. licik ilmu apa sing ngantem ora mung wayange sak dalane ngantem sisan dumene wis wengi ditinggal bali pengunjunge jam 12 punjul seprapat pisan iki anoman yen pancen kue lanang tengah lapangan terwolu tak jadi sing penang indrajit apa anoman naga poso kowe dadi ono 10000 cucupen dasih anoman poteleng sarga gurek diajak kok keliru wae kok. Eh. Dimas Gunawan Wibisono kula Koko Prabu ngaturaken sungkem dadi konjit. Iya Dimas. Sumurpana Dimas Gunawan Wibisono. Kakang Noman Sakwadya Balakacar kacil dening Senopati Ngalengka Diraja Koko Prabu. Sinten to ingkang dados Senopati saking Ngalengka Diraja? ngantos saged ngocar ngacil barisane pun kakang anoman sawadya bala wanara dimas ora ana liya sing duweni pusaka naga poso ya mung Indrajit Koko Prabu dimas kula nyuwun ing pangestu badhe mrepeki ponan kula Indrajit ati-ati lan waspada iki dina Indrajit nggih kejunungan duit akeh borongane akeh rombongane akeh mula sing ati-ati dimas Indrajit iki gek sugih Indrajit iki nggih duwe bolo akeh iso mbayar kerat-keratan mulo sing waspada nyuwun donga pangestu Rabi. Entuk gawe slamet ya. wong iso mbok reka mbok apusi mbok blituki. Kakangan oman sak wadya iso mbok apusi nanging pamanmu Gunawan Wibisana wis nyumuru pinggir. Kowe mung sulapan pusakamu naga poso sangka kedadian mega malang. Mega sing mbok sedak dadi ula naga. Kowe mung sulapan kaya Pak Tarno bim salabim dadi apa prok prok prok. Kowe iso ndadekno mega dadi ula nanging sejatine kuwi mung tipuan saknalika ya bakal bubar wujud weh naga poso. Asalmu saka mega, baliyo dadi mega. aku gen Hidral eh, cit aku sapa cit aku pak amu cit cit kowe melek ojek oh, cit lokasi aja turu to cit melek cit iki piye cit diadamu lah dalah Eh, kowe dieksekusi ana Nusa Kambangan, cit sapa sing dadi blandar narkoba, cit? diadamu ketumbes jemparing pusaka ne Gunawan Buajingan matre picek Gunawan. Bodane dhewe ketumbal Gunawan, lah dalah kowe edan karo Prabu Rama keset ing Rama Gunawan. Eh, Endrajit anakku eh, romo, Gunawan Wibisana Buajingan utang nyawa saur nyawa. Eh, anakku. Eh. ngono. Lah ngombe kopi cilik iki lho dombe. Gen padang matamu kowe. Raden, kula aturi kendel wonten wigatos napa sampean kok blandang-blandang Raden? Kakang Semar. Busah basah ngamuk ing angkara murakadasa muka gawe geger. unjuk rasa gawe kekir ampiak ampiak kakang semar dosa muka ngamuk punggung eh menika sampun wancinipun usaka kedah pedal saking sarung den apa kuwi kakang semar sarung opo, eh sarung menika sangkar burung beb bebet -be. maksud kula niki mboten pusaka panjenengan ingkang wonten sarungipun ngandhap lain menika pusaka sarung menika warangka wujude pusaka cakra cakra panggilingan eh ingkang muter saben dina isak subuh lungguh asar magrib wujunipun cakra wujuding asolatu tanha anil faksa iwal mungkar salat ingkang saged hamateni angkara murka mula pusaka panjenengan njenengan dalaken monggo kencraken pun dosa muka mengkih sirnaning dosa muka padha karo ilange angkara murka durat maka setan iblis ana termolu mati sanalika nyuwun pamit kakang semar nggih lungkale sapa mantra monggo selamat tapi bani sirah eh kaya anoman nggih kiai aku anoman kiai eh kenapa sampeyan kok blandang kaperan condang nganti ngebruki tiyang kakang semar aku kena kumaraning pusaka naga poso kena naga poso tambah eh sing lara ingkang pundi raden kula tambanane kiai jek kena tendungi sampean poso apa ora sakitnya tuh di sini kakang semar Nggih, kula tambanane. Ora kono kuwi rodok ngisor sithik. Eh wis kadung disebul kok ora kono piye? Sing pundi Raden ngandhapipun? Nggih, eh, pun kula tambanane. Wah, anget iki. Pripun sampun kenceng rasane. Niku kula urung cali japa mantra jenenge Jopo mantrani mak erot. Eh, wadalah kok kanthi kencenge kaya ngene. Tugas kula napa? Sak menika sampean enten tugas. Dina niki enten tugas kangge panjenengan. Prabu Rama Ratu panjenengan nembe perang tanding lawan dosa muka. Tugas kula sampeyan tini krama dadosa buta ingkang gedhe, klumpukna wado karang taruna kadang kaneh manwanara seta kabeh kethek-kethek gumukne. Mengke panjenengan nek wis dadi gedhe rombongan akeh, sampeyan bedol gunung tugasih. Gunung menika sengkakno brukno dosa muka pendemen urip-uripan. Lah dalah lakon pendemen urip-uripan. Amin. sing padha gandeng sampun kalih welas punjul kalih dosa pusaka sakra medal astanipun sang Prabu Rama kang nyebut asma Gusti Mokawasa melesat ngupadi jalaripun dosa muka syafa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dzalimina illa khosaro, khosaro, khosaro, khosaro. Hey! Sori, yai sori, <laughs> sori. mangke sesuk nek bocor kula tempel bane yai ora eling jaman kere sinten sing nyoblos sampeyan ki biyen sing dukung kula hmm? kula sing ngandum kaos nggih kula nampake nandum duit bensin nuk nggih kula saiki dadi wong gedhe lali karo wong cilik wae aja ono sorry yai sorry biyen urung dadi nalesot ing embere yai saiki bareng dadi wong cilik bal-balan. <laughs> sorry, sorry. <laughs> aku ora lagi, wong aku nek wis kadung gedhe ngene iki wis sapa e macem-macem. Eh eh eh eh sampun. Sak menika jenengan mengkeret. Medun. Dadi cilik meleh. Wah, wis kadung gedhe ngene iki arep tanduk anu, Eh, nek ajeng tanduk wundur yen. Kersane terginas. sama niko sampan mengerat moh aku moh mengerat wis kadung gede ini wis melumpuk sak lapangan ini ini sopo si gawe kendak si ngolondi ada dosa muka meneh gawe geger di sopetra walu ya hidayah eh ya ya ya sampun sampun raden eh wagi nem bakul rambak dini kurang marem sok bendung undang kiambak sampai aku saiki ngerti oh, aku wis kadung gede aku gelem medun dadi cilik ning aku njaluk lagu dhisik eh eh lah dalah anoman kok request njaluk lagu barang kei ora nek ora kei aku mau medun dhewe wani urunan iki kiai lurah sugeng iki wis kadung kowe iki aku njaluk lagu ya ya ya an nolo gareng petruk bagong tole rene oh, oh, oh, oh, oh. jagong lek iki wis setengah siji wis omonganmu kok iso kaya ngono togok lah ya piye to beb beb masyaallah assalamualaikum kowe kok ora ngantuk-ngantuk to Eh, wong burung wayahe ngantuk kon ngantuk. mula rak mula togong ngene lho kong kowe iki mbok yo jerungake nek omongan karepmu dhewe kok iso lah kowe iki lak semangat to bes sampai subuh saya masih siap eh rapimu omongan namu kowe gerek ngono aku ora lempo le sing semangat urip ning donya kuwi kudu sing semangat semangat ya semangat togong jame cangkemmu lho wis aja do gojekan karepmu dhewe. Lah nggih to, Kaya Bagong niku lho. Nek dikandani wong tuwa ora tau ngrungokake kok. Lah kok kowe dapur kok iso ngandani wong lho. Awakmu dhewe kaya ngono kok. Gajah diblangkoni iso nasih karo iso nglakoni. Sing ndi sing ndi tanemu? Lah lha kowe nyatane kok. Lho aku kira yo sebagai wong tuwa dadi kanamu ngeleke kowe. aku di tengah-tengah keributan mundur aku. Sorry Den, kula badhe kuliah kerja nyata, adi kula bakong niku poklo cangkeme nek ra dieleke. Ya padu ae kowe ya poklo kok iya. Nek kowe kaya ngono kuwi wis gerang gaplok tuwa, anak wis pirang kok jemendem, mendem bae kuwi mbok eling, utekmu kuwi mbok dipikir. Anak iki sekolah anak iki dipinterke. Lah, kowe ora usah ngecer. Ae. dewe dewe aku ngemis ngemis aku ora masalah sing bener anakku kok nek anakku piye lho anakku sing nomor siji ning kene undip universitas di Ponegoro ning kuliah ya ngemis padha wae ngene iki jajal apa ora marake stres bocah ngene iki sabar sabar sabar piye ta terus Wong anak ning nggone undi gak ya kuliah emis gak lho sing nggo bayar ki apa? Apa ora gablek kaya ana sekolah ki apa? Ora usah sekolah, sing penting kepepet maling. Tak kamu. Tak suwek sing kemusisan ya. Apa duit ora duwe kon sekolah goblok ya ben hidup goblok. Astagfirullahaladzim. Wong anak kok gen goblok utakmu lho piye? Utakmu lho piye? Alah, apa aku gara-gara anakku sekolah bendina entuk surat kepada layang. Tertanda kepala sekolah bagong ngarap ke kantor mudal aku rek. apa? Nah, gara-gara anakku iku malah kurang ajar sekolah ki malah proke gurune dibuka. Wong bolak-balik kacang ora ninggalan jaran. Ana oh, kacang sing ora manut kelanjaran. Apa? Kacang atur syukur. Cangkem nek lambe ndam. Yo, ke mainmu kok kasar to, Rek. Kalau dulur kok <clears throat> malah ngecuk iki. Lambene kaya sekap. Lamuten iki kena jamu <clears throat> entol iki mau. Mbok yo eling. Anak iki sekolahke dingajek ke anak barang-barang duit ora kelabek sing go mbayar iki lho to, Rek. Anak piro? Apa kowe kira iso ngitung ponakanmu ketara ora tau nyangoni ponakan buake lho. anakku saiki kira wis pitu la ilaha illallah lurah pidato nek kira-kira kaya sithik mbok melu kabeh keluarga berencana anak loro telu cukup lalu anak pitu kan ngerang ngelusirahmu pitu ki cukup apa malah meteng ya Allah Gusti wong bojomu metang-metang kaya ngono aku dhewe kok ngono ora bojoku ki mung tak undali sempak kaya meteng ora ngandel ana duta SMA kok megang ya karo jerone to rek astagfirullah eh sabar sabar sabar sabar sabar dulure dhewe barang kok ya ngono lho kowe kudu ngomongane wae terus sedulur kok kok ngamuk ya setruk wis kowe. Matamu. La ilaha illallah wong loro kok gotho naik. ini ora tak pisah ngene iki yen ora eh, Wong kok kaya ngono iki utake do ngerti. Ning ngarepe bendoro barang kok ora mikir. Aden Yogyakarta Semar. Nun ngapunten anak-anak kula sing padha semiran abang menika. Ingkang sami lenggah sedaya menika kula nyuwun donga yo Kakang Semar. Aku matur nuwun kakang Semar sampean kersoan kula wentah. Datang sedaya wadya bola. Ah, nggih, ngaten Raden. Wong ditingali menika mboten jaba sing penting datos. Mila monggo mbok menawi sekedhik menika minangka dados pralampita. sedaya ingkang sami lenggah wonten trawolu pados ilmu sak desa sak masyarakat kesokan rahmat dadi hidayat muga sedulur-sedulur kula anak-anak kula santri-santri kula bola-bola kula ingkang sami rawuh menika kebuka manahipun kaparingan keberkahan rizki dawa umur amin Allahumma Mila mbok menawi enten Gojek menika namung balesan jawi batin mboten tekan sayang, nasihah mergo mahabbah ngandani mergo seneng, sithik kakae lepat nyuwun pangapunten. Eh, sambel kopat, sambel santen, milih lepat nyuwun pangapunten sareng padha ndonga, muga-muga kaparingan berjo mulya akhirat swarga. Amin ya. Sedaya donga sareng-sareng. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Sabul Qadir Walillah sedoyo wali wali maringan rawolung ya Allah wasna datang penjenengan wali penjenengan ya Allah paring ono hasil ingkang sami lenggah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa tawaiya wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nul ya wa diyaiya wa ala ali wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'alna bil imanil kamilin ya Allah maj'al auladana wa ta'ala midana wa ahlana wa jama'atina setulikan sami legah ya Allah min al-iman islam bifa'adillah bifa'adil rasulullah min al-istiqomah min al-jama'ah min al-husnil khotimah Rabbana ablanan azwajina wa dhuriyatina korota ayun lil mutakina imam ya Allah masih makusai pula syafa lurah sugeng trawolu ngaringan Iki sedoyo pro dadi grobokan Jawi tanah Indonesia hasil makosin hidup dunia wal akhirah Allahumma yassir latu inna dalika ala Allah yassir Allahumma ya yasir yassir asir yasir lana kul asir fa inna asir alaika yasir. Allahumma ya man la al bayani wa tafsir fa tasnau laika katir ya nikmal maula wa nikmal nasir Gufrona karobana wa ilaikal masir Salim min adabi sa'ir wa adkhilna jannata ta'ala sarir bisafaatil basir wa nadir bi ya arhamar rahimin ya Allah barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina ya Allah masya syarral Badatina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafir. Bapak baldatun wa rabbul ghafir ya Allah. Wa ij'al jama'atina ya Allah min al-iman wa Isra istiqamah nas'aluka ya musibati rahmatika wa azza imama wa salamata min ul wal ghanimata min kulli apa saben jana kuwana jata minan ya Allah. Dosa sembrono pepeko saben dina nyuwun ngapura nyuwun sudo menika panjenengan boten ngapura nyudo kapitunan rugi tuna kita sedaya ya Allah. Lomong belana dunubana wali wali dina wali masyaykhina wali muallimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana yasifun ya wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin sedoyo nyun pangapunten sak kathah muga enten barokah, sugeng kondur sehat waras panjang umur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. warahmatullahi wabarakatuh.